book2 สามสิบหก ทรีสิตอิชิสต์ทรีสิตอิชิสต์ การขนส่งมวลชน ยาวันโซบรักยยาวันโซบรักยป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับ Kade je avtobuskata stanica? Kade je avtobuskata stanica? รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองครับ Koji avtobus vozi vo centarot? Koji avtobus vozi vo centarot? ผมต้องไปสายไหนครับ Koja linija moram da ja zemam? Koja linija moram da ja zemam? ผมต้องต่อรถไหมครับ Da li moram da se prekačuvam? Da li moram da se prekačuvam? ผมต้องต่อรถที่ไหนครับ Kade moram da se prekačam? Kade moram da se prekačam? ตั๋วรถราคาเท่าไหร่ครับ Kolku čini jedan vozen bilet? Kolku čini jedan vozan bilet? กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับ Kolku avtobuski stanici ima do centarot? Kolku avtobuski stanici ima do centarot? คุณต้องลงรถที่นี่ครับ Ovde morate da se simnete. Ovde morate da se simnete. คุณต้องลงข้างหลังครับ Morate da se simnete pozadi. Morate da se simnete pozadi. อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับ Следното метро доаѓа за 5 минути. Следното метро доаѓа за 5 минути. อีกสิบห้านาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับ Следниот трамвај доаѓа за 10 минути. Следниот трамвај доаѓа за 10 минути. อีกสิบห้านาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาครับ Следниот автобус доаѓа за 15 минути. Следниот автобус доаѓа за 15 минути. รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Кога вози последното метро? Кога вози последното метро? รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Кога вози последниот трамвај? Кога вози последниот трамвај? รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Кога вози последниот автобус? Кога вози последниот автобус? คุณมีตั๋วรถไหมครับ Дали имате возен билет? ดัลีอิมาตาวูซันบิลิตตัวรถหรือไม่มีผมไม่มีตัวรถครับวูซันบิลิตเน่เนมัมวูซันบิลิตเน่เนมัมงั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับทุกัสมูรัเตดาปลาติเตคาสนาทุกัสมูรัเตดาปลาติเตคาสนา